Sura 103. El Asr. Vrijeme. Mek. 3 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal asr. Tako mi vremena. Innal insana lafi husr. Čovjek doista gubi. Illa Samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.